Meydan sıra senin de geçmemişsin ileri Sıra senin geçmemişsin ileri Haksızlığa kaçıverdin arkadaş Karga mısın, bülbül müsün bilemem Kanatlarını açıverdin arkadaş oy Arkadaş oy, arkadaş, oy. arkadaş. Ne söyledin ben buna hiç ermedim. Söylediğin sözde mana vermedin. Her hal karşındakini er görmedin Değerini biçiversen arkadaş, arkadaş, arkadaş Aşıkları sanma küllü piyade, onun derdi birbirinden ziyade. Mürşidin elinden içmişsin bade, Mürşidin elinden bir dolu bade, sen ne zaman içi verdin suları, suları, suları. Mürşidin elinden bir dolu bade, sen ne zaman içi verdin suları gel, gel, suları gel. Efsane sayarlar şimdiki zaman Efsane sayarlar şimdiki zaman Çoklarından duydum hem ismi Ozan Beni bilicidir de Hazreti Sübhan Tahminimse geçiverdir Reyhani, Reyhani yaranım Ele tahminimse geçiverdir arkadaş, arkadaşım Sözlerimi dinle dikkat et bire dikkat et bire Yanlış anlaşılır bakma kusura Arkadaş olmuşsun rahipler ile Nasıl Hollanda'ya kaçıverdin suları Arkadaş olmuşsun rahipler ile Hollanda'ya kaçıverdin suları Suları, suları, suları Güneşe tapanı Çinli'den sordum Mecusi Hintli'ye varıp gördüm Putperest'in nicelerini sordum her sine değeri biçi verdim arkadaş Her değeri biçi verdim arkadaş Ruhin acıya eyledim nazar eyledim nazar Ayeti Gülbenk'te aşkın intizar Dediler ki yapmışsın böyle bir pazar Kaçı aldın kaçı verdin suları Dediler yapmışsın bir kizli pazar Kaçı aldın kaçı verdin suları Suları, suları, suları Bir muamma kurdum da Elif'i baya Bir muamma kurdum Elif'i baya sitten almış oldum da çevrildim raya Her insan ermedi öyle imraya Kabul etmez geçiverdim arkadaş arkadaşım Aşık reyhaniyim da aşkım ahuzar, aşkım ahuzar, gönlümün dağını her gün yağar kar. Dediler göklere etmişsin teyyar, bulutlara uçuverdin suları. Dediler göklere etmişsin teyyar, bulutlarda uçuverdin suları. Gel gel gel suları gel. Davut sular der bindim Türk kuşu Ere Davut sular der bindim Türk kuşu Dünya marifette marifet işi Eğer ilme eğilirse bir kişi Tereziyle seçiverdim arkadaş Arkadaş arkadaş